Xa para empezar, o futuro de Papi. No aire. Directamente. Sí, no aire. E de que depende de que se baixe ese futuro do aire? Nada, de que teña unha reunión ca directiva, eh, que a directiva se confían en min, eu confío neles, pois, facer un proxecto eh, para poder a ver se se sube. De que depende a túa continuidade? Porque para empezar eh, ten que haber unha disposición. Ti queres? A ver, eu quero unhas condicións. Condicións, vale. Sí. Que pasa por eh, fichaxe de xogadores ou que algúns que poden marchar non marchen, non? Eh, penso, ou algo máis. No, penso é un claro, se eu quedo, no Muxía quedan todos. O que pasa é que dos todos comigo, algúns teñen que marchar. Non os quero eu. E depois, se se pode fichar dous ou tres xogadores, pois fichalos. Son moitos os xogadores eh, que non queres contar con eles de, das fichas que teño feitas, oito.